Ordean, prozesua berez uh, urte bat eta erdiko prozesua izanen da. Uh, eh, hasi da uh, eh, joan den, joan den azaroana, <laughs> hoitzen baniz, uh, transmisio historikoa deitu dugun ariketarekin. Horren uh, elburia zen, pixka bat soitia, entzineko uh, amarkadak, uh, zer egin dena, uh, berriz gogoratzea, eta izenak dion bezala transmititzea hori, behar ba bertzaletasunera turbildu behiak diren batzuer, edo simpleki be, adina adin gaztearen gatik uh, eh, gara joriak ezagutu ez dituztenak. Beraz, hori burutu da, eh, boi hartio, fe, da finitzen, abehi egunean eh, finituko da. Horrean abirri eguna izain da pixka bat uh, inflexio puntu bat, eh? eh? zerratuko dugu beraz lehen eh, ariketa hori, transmisioarena, eta idekiko dugu beste bat, Santia handia izanen dena, uh, egin nahi dugu uh, mungimendu abertzaliain eta eramaiten, eraman diren borroka desberdinen uh, diagnostiko bat, uh, prestatzeko ondotik uh, eginen dugun beste gogoetan eta handi bat, bide bat nahi baita abertzaleen artian uh, adostu, hori guzia uh, eh, maigainan pausatu, uh, jende inala desberdinekin gogoetatu, orain noat buruz joan nahi dugun, zer izanen den ondoko eh, etapa. Matin Etxeberri, beraz, aberri egunaren simbolo handia izanen da, orten, uh, buruan berriz itxasura heldu dela, itxasun abiaturik? Bai, hori da ortengo berezitasuna, dela bai. irurrogei urte lehen abehe eguna egintzen uh, ipar Data importantea izan zen, uh, geroztik uh, mugimendua bertzalea sustraitu badita, lujaldean edatu, dinamikak sortu, eh, etengabea izan da garatzen, asmatzen, behitzen ere, eta aurtengoak uh, badu horren uh, testu ingurua ere gogoa baita dinamika horren eta bide horren uh, segitzea. Mugimendu abertzaleko osagaiak eta lortzearekin, nahi ditugu abehi egunean Euskal Herri buru jabea elkarkide jasangarri, justu feminista eta Euskaldu baten eh, eraikitzeko gai diren pertsona elkarte hori guziak bildu, sok dadin eh, uh, eh, baiko uh, bat pario unen bidez. Bi egunez uh, izanen dela, ez da hainitzetan gertatu hori inaki berroko egiten? Iga da, eta uh, irrogeik gajen urte muga ere ospatzea ere ez da usu gertatu zerbait berezi egin miarginela pentsatu dugu, eta Bon, egitarau askizabala eta initza da, eta larun batean izanen da gehien bat, baditugu ge bereziki uh, solasaldi edo konferentzia itzordu batzu proposatuak. Eguerditan eh, badugu alako musika momentu bat, nun eh, idut taldek parte hartuko duten isabe, Foixiz Jaunak edo Marilu, eta gero astiriari buruz behiz gehiago besta giroan, beste kontzertu batekin murgi, murgi eldu baita bere taldearekilan, eta gero apeitifat, ahatxean kantua fari bat ere antolatua dugun, eta Watsonek ilan. Bon, besta giroa da gehiago igandean, baina badu ere eh, alde eh, politikoago bat, bada manifestazione bat, goizeko kontan eta gero, elgarrek ilan joan atari eh, gunerat, eguerditan laborari ekipa batek e, zikiro bat montatuko du, eta gero ahatxean badugu beraz konzertu importante bat, e, kitorik eskaintzen duguna, Xiberutz Siberutz taldearek ilan, Lier, Quartz, Dupla eta gero DJ Xabik ere uh, bukatuko du gaualdia.